сказав Булат, збагнувши хід її думки. Він читав роман Робера Мерля Мальвіль. Кетрін коротко пояснила. У романі йдеться про те, що після атомної війни група випадково вцілілих людей опинилась у випаленій постелі. Десяток чоловіків, серед них одна єдина жінка. Булат кивнув. Нам таке не загрожує. Вони змусили ту жінку спати по черзі з кожним із них, за графіком, сумно посміхнулася місіс Кетт. Вам це теж не загрожує, повторив він. Розмова набувала неприємного повороту. Він сподівався щось почути про вчорашній скандал. Думаєте, я сліпа? Я чудово все розумію. Про вас я нічого не кажу. Але невже ж не бачу, про що думають усі чоловіки? Наші джентльмени ладні вхопити один одного за горло. Мені минає 26-й рік, і я вже була одружена. Я могла б розповісти вам, чому розлучилася з чоловіком, сказала місіс Кет. Але вас це навряд чи зацікавить. Матрос несподівано збагнув, що його все цікавить і від такої думки стало ніяково й прикро на душі. Вам не загрожує ситуація Мальвіля, майже те саме відповів він. Робер Мерль поставив своїх героїв у зумисно вигадану ситуацію. На якусь мить йому навіть здалося, ніби її трохи розчарувала його точка зору, і він сказав: Місіс Уілсон, я погано знаю жінок їхній світ лишається для мене загадкою. Та не треба так спрощено думати про чоловіків. Кет усміхнулась оберненим до нього оком, і той фресковий усміх нічого доброго не провіщав. Я, певно, нагадую вам дерев'яну зозулю з годинника, проказала вона, не перестаючи посміхатись. Проте я вам зараз дещо покажу хоч і не збиралася цього робити. Вона квапливим рухом дістала з потайної кишені записник, у якому лежала невелика аматорська фотографія. Візьміть, візьміть. Матрус узяв знімок і глянув. На тлі весняної тундри стояло три жінки і двоє чоловіків. Серед них Булато пізнав місіс Кетрін. Хто це такі? моя сімеєчка, всередині мої старі, а це ми з братом і сестрою. Ну то як? Булат спантеличено глянув на канадку, яка демонстративно дивилася у вікно. Літній чоловік у центрі був білий. Про його дружину Булат уже знав, що вона напівіндіанка, хоч майже ніякої схожості між нею і місіс Кетрін. Булат не знайшов. Місіс Кетрін велася в батька, вузьколиця біла й струнка. Зате брат і сестра здавались тут абсолютно чужими. Прокляття всього мого життя, вдавано веселим голосом сказала місіс Кетрін. Мій чоловік не хотів дітей, він боявся. Ну, скажіть, кому було б весело, якби в нього народились такі доньки та сини? показала вона на своїх сестер та брата. А до чого тут це? Де гарантія, мовила місіс Кет, що мої діти не будуть саме такими? Ви ніколи не вивчали природничих наук. Майкл і Лу стопроцентні ескімоси, знову тицнула вона пальцем на брата й сестру. Чого ж ви замовкли, містер матрос? Майку Лу були справді схожі на Каюра Нансена. Але Булат ще не зовсім розумів, для чого завела цю розмову місіс Кетрін. Коли мій чоловік побачив Майкла та Лу, наше життя стало тихим пеклом, пояснила вона, хоча ми й кохали одне одного. Я хотіла мати дітей. У цьому полягала головна причина, містера матрос. За законом Менделя кожна раса відновлює свої права.